Եթերում Արցախի հանրային ռադիոյի քաղաքական անցուդարձ հաղորդաշարն է։ Օրվա թեման՝ Մաքսանենգությունը սպառազինման միջոց Ադրբեջանում։ Խոսափողի մոտ է քաղաքական վերլուծաբան Միքայել Հաջյանը։ Հիմնականում այս սկզբունքով է Բաքուն իրականացնում իր բանակի սպառազինման ողջ գործընթացը, Խոսքը անշուշտ չի վերաբերում Ռուսաստանից եւ Բելարուսից բարբերաբար Ադրբեջան ներքրող զանգվածային ոչնչացման արդիական զինատեսակների ձերբերման խնդրին։ Հետխորհրդային շրջանի այդ պետությունները, չնայած ՀԱՊԿ եւ ԵԱՏՄ պաշտոնական թղթաբանության մեջ համարում են Հայաստանի ռազմավարական դաշնակիցները, այնուամենայնիվ շարունակում են բարբերաբար զենք ու զինամթերք մատակարարել Բաքվին, իմանալով, որ դրանք ցանկացած պահի կարող են կիրառվել իրենց դաշնակցի Հայաստանի Հանրապետության դեմ, ում հետ Ադրբեջանը թեկուս պաշտոնապես չհայտարարված, բայց փաստացի պատերազմական վիճակի մեջ է։ Երևույթի ակնառու վկայություններ 2016 թվականի ապրիլյան կարճատև պատերազմը, որի ընթացքում ադրբեջանական զինուժը Իշխարս Թուրքիայից, Իսրայելից, Ուկրաինայից, Պակիստանից, այլ երկրներից ձեռք բերած զինատեսակների, շփման գծի հայ դիրքապահների եւ առասարակ պաշտպանության բանակի զորամասերի դեմ ազատ կիրառում էր նաեւ առանձնապես ռուսական հերահար հրթիռային կայանքները։ Վերջին շրջանում դատելով լրահոսի տեղեկատվությունից, կարծես թե համեմատաբար նվազել են ռուսական զենքի առաքումներն Ադրբեջան։ Ավելին Հայաստանի զինված ուժերը Ռուսաստանից վերջապես տևական ձգձգումներից հետո ստացել են Իսկենդեր կարգի հերահար հրթիռային կայանքներ։ Խնդիրը Երևանում բացատրում են Հայաստանի իշխանությունների ձեռնարկած դիվանագիտական քայլերով, իսկ Բաքվում Ռուսաստանի կառավարության կազմում վերջին փոփոխություններով, մասնավորապես Բաքվի լրատվամիջոցներում ափսոսանքի զգացումով է արձանագրում, որ Ռուսաստանի փոխվարչապետ Դմիտրի Ռոգոզինը, ով մինչ այդ Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի տնտեսական զարգացման միջկառավարական հանձնաժողովի համանախագահն էր, եւ պաշտոնի բերումով հսկայական աչակցություն է ցուցաբերել Բաքվին նորագույն սպառազինության մատակարարման խնդրում, այլևս նշանակված է Ռոսկոսմոս պետական կորպորացիայի գլխավոր տնօրեն եւ եւ զբաղվում է միայն տիեզերական բնակավարի կառավարմամբ։ Իսկ թե նշված հանձնաժողովում նրան փոխարինելու եկած տնտեսական զարգացման նորանշանակ նախարար Մաքսիմ Արեշկինը նույնպես կշարունակի իր տխրահարշակ նախորդի ադրբեջանամետ լոբինգը, Բաքվում առայժմ դժվարանում են կողմնորոշվել։ Թեկուզ կարծում եմ խնդիրը ոչ այնքան գործող անձանց փոփոխության մեջ է, որքան բուն իշխանությունների ворթեգրած քաղաքականության մեջ։ Իսկ որ ռուսական քաղաքականությունն այսօր Կովկասի ժողովրդների նկատմամբ պատմության ողջ ընթացքում հիմնված է եղել ու շարունակում է մնալ բացառապես բաժանիր որտիրես սկզբունքի վրա, կարծում եմ գաղտնիք չէ։ Այնպես որ պետք չէ բացառել Ռուսաստանից դեպի Ադրբեջան զենքի ու զինամթերքի նոր առաքումներ նաև առաջիկայում։ Խնդիրը կարծես թե այլ կերպ է դրված արևմուտքում, ինչպես հայտնի է Եվրամիությունն արգելք է դրել իր անդամ երկրներից Ադրբեջանի զենքի մատակարարումների վրա, հաշվի առնելով, որ նա հակամարտության մեջ է Հայաստանի հետ, ինչպես նաև մարդու իրավունքների եւ հիմնարար ազատությունների կոպիտ խախտումներն Ադրբեջանում։ Այլ կերպ ասած, Եվրամիության եւ ոչ մի անդամ իրավունք չունի սպառազինություն մատակարարել Բաքվին։ Սակայն ինչպես վկայում են բացահայտվող իրողությունները, Այդ արգելքն էական խոչընդոտ չէ Ադրբեջանի իշխանությունների եւ մի շարք եվրոպական ու ասիական երկրների համար։ Կարելի է վստահաբար արձանագրել, որ ընդունվող բոլոր օրենքներն էլ ունեն դրանք խախտելու սողանցքեր եւ կամ մի առանձնակի դժվարություն չներկայացում անպատիժ շրջանցել դրանք։ Մանավանդ, եթե արկա է պայմանավորվող կողմերի, այսպես ասած, բարի կամեցողությունը, միասկացողություն, որը եթե թանկից եժան չկա սկզբունքով փորձեն նյութականացնել, ապա կարող է կազմել գործարքի մասնակիցների ձերքից ձերկանցնող միլիոնավոր դոլարների, ադրբեջանի պարագայում նավթային դոլարների Առավել եւս, որ դրա պակասը Բաքվում կարծես չեն զգում։ Ի վերջո խնդիր է դրված ել ավելի համալրել պետական զինանոցը, հանուն ինչի բառացիորեն օրերս Ադրբեջանի կառավարությունը մշակել եւ Միլլի մեջլիսի քննարկմանն ներկայացրել 2018-ի գործող պետական բյուջեի փոփոխության նորված օրինագիծ, Ըստ որի տարվա համար սահմանված ռազմական ծախսերը նախատեսում է ավելացնել 6.1%-ով, որը կազմում է շուրջ 100 միլիոն ԱՄՆ դոլար եւ հասնել 1 միլիարդ 709 միլիոն դոլարի, ինչը նախորդ տարվա ռազմական բյուջեն գերազանցում է ավելի քան 200 միլիոն դոլարով։ Ինչ խոսք, այդ գումարի մի զգալի մասը նախատեսված է սպառազինության համար։ Ինչը, ինչպես Բելարուսից վերջերս գնված համազարգային կրակի Բոլոնես հրթիռային համակարգերի պարագայում էր, կիրացվի հնարավորինս օրինավոր ձևով, համաձայն միջպետական պայմանագրերի։ Ինչու հնարավորինս։ Քանզի համապատասխան իրավական փաստաթղթերի արկայության պարագայում անգամ խնդրի դրական լուծումը շատ հաճախ զուտ բյուրոկրատական քաշքշուկների որոշակի տեղեկ է տալիս մանավանդ Բելարուսի եւ Ադրբեջանի իշխանությունների միջև գործընկերային հարաբերությունների շրջագծում էթիկական ու բարոյական նորմերի բացակայության պայմաններում։ Ոստի Մինսկ-Բաքու գործարքների վերջնական արդյունքներին, որպես ավանդույթ, սովորաբար պարտադիր նախորդում են պայմանավորվող կողմերի էական ձեռքսեղմումները ադրբեջանական լվացկատան նորթեգրած սկզբունքով, ինչի աղմկահարույց նախադեպերին քանից են հանդիպել լրահոսի մատուցմամբ։ Նույն ավանդույթը իմիջայլոց հաջողությամբ գործում է նաև Թելավիվ, Բաքու սպառազինության Արցախի գործակներում, ինչի մասին քանիցս ահազանգել են հենց իսրայելական լրատվամիջոցները։ Որպես օրինակ ահավասիկ վերջին ահազանգերից մեկը, որը ըստ իս վերաբերում է տարբեր բաղադրիչների, ինչպես իրականացված գործարքների անօրինականությանը, նույնպես է դրանց նախորդած նավթադոլարային ձեռքսեղմումներին։ Եվ այսպես իսրայելական Զի Երուսալիմ Post հերթը վերջերս հունիսի 2-ի համարում հրապարակել է Զենք վաճարկի համար զինական գործարքները խաթարում են Իսրայելի հեղինակությունը վերնագրով հոդված Իսրայելի արտահանումն Ադրբեջան իրավական եւ էթիկական հարցեր է հարուցում ենթավերնագրով։ Հոդվածում հայտնվում է, որ Իսրայելի պաշտպանության նախարարությունը ցույց տալով միայն մայր ցամաքները չի նշում այն երկրները, որոնք այսպես ասած իսրայելական սպառազինության խաղալիքներ են գնում։ Սակայն Ստոկհոլմի խաղաղության հիմնախնդրի միջազգային ինստիտուտը այդ առումով ավելի խոսուն է։ Եվ ահա համաձայն այդ ինստիտուտի տվյալների որպես իսրայելական սպառազինության թիմ 1 սպառող հանդես է գալիս Հնդկաստանը 49%, որին հետևում են Ադրբեջանը 13% եւ Վիետնամը 6%։ Բացի այդ, նշվում է, որ Իսրայելի պաշտպանական արտադրության արտադրանքի վաճառքը նախանցյալ տարվա համեմատությամբ աճել է 40%-ով, 2017 թվականին հասնելով ռեկորդային գումարի 9 միլիարդ 200 միլիոն դոլարի։ Հոդվացի հեղինակը պնդում է, որ կարգավորման գործընթացում թափանցիկության եւ վերահսկողության բացակայությունը հողն ստեղծում ընկերությունների եւ մասնավոր անձանց կողմից կոռուպցիայի եւ մեկնայությունների համար հայրենասիրության եւ ազգային անվտանգության շահերի քողի ներքո։ Այս առումով թերթը օրինակ է բերում Իսրայելի սպառազինության 3 խոշոր արտադրողներից մեկին՝ Elbit ընկերությանը, որն իսրայելական Չեխ TV հեռուստաընկերության լրագրողական հետաքննության շնորհիվ աղմկահարույց պատմության կենտրոնում է հայտնվել Ադրբեջանին զենք մատակարարելու կապակցությամբ։ Համաձայն այդ հետաքննության Ժենքի արտադրությամբ զբաղվող հայտնի չեխ գործարար Յարոսլավ Ստրանդին պատկանող չեխական Չեխոսլովակ գրուպ հոլդինգը Ենրասլովակյան ստորաբաժանումները գաղտնի կերպով պայմանավորվել են Elbit ընկերության եւ Իսրայելի պաշտպանության նախարարության հետ ադրբեջանական բանակին հրետանային եւ համազարգային կրակի հրթիռային կայաններ վաճառելու մասին աչք փակելով այն հանգամանքի վրա, որ կեղծված է վերջնական սպառողի նշված հավաստագիրը, որսարքի արժեքը կազմում էր 50 միլիոն ամերիկյան դոլար։ Իսրայելական պարբերականը հիշեցնում է, որ Ադրբեջանը երկար ծովային ու ցամաքային սահման ունի Իրանի հետ, Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտության կողմ է հանդիսանում եւ խորհրդային միության փլուզումից հետո գտնում է Իսրայելի հետ ռազմավարական դաշինքի մեջ։ Հիշեցում է նաեւ, որ 2016 թվականի դեկտեմբերին նախագահ Իլհամ Ալիևը Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուի հետ համատեղ մամլո ասուլիսում, որ տեղի ունեցել Բաքվի Զագուլբա Արվարզանի իր պալատում, հպարտորեն հայտնել է, որ մի քանի տարվա ընթացքում Ադրբեջանը հրեական պետությունից ձեռք է բերել 5 միլիարդ դոլարի սպառազինություն։ Աղմուկը բռնկել է, երբ Բաքվում զինվորական շքերթի ժամանակ ցուսադրվել են հաուբիցներ եւ չխական տատրաբեռնատարների վրա տեղադրված հրթիռային կայանքները։ Պարզվել արդեն նշված Չեխոսլովակ գրուպի կապն այդ մատակարարումների հետ, ընկերություն, որը մասնագիտանում է խորհրդային հին զենքերի արդիականացման գործում։ Իսրայելական թերթն այնուհետև գրում է, որ այդ զինատեսակները բեռնվել են ադրբեջանական Silkwais ավիաընկերության փոխադրական ինքնաթիռները, որոնց միջոցով էլ հասցվել են Իսրայել։ Elbit ընկերությունն ապահովել է վերջնական սպառողի հավաստագիրը, օրինական հիմք ստեղծելով, որպեսզի բեռնը ընդունվի Իսրայելում։ Սակայն Silkwais ավիաընկերության բեռնատար ինքնաթիռները Ben Gurion օտանավակայանում վայրեջք են կատարել որից հետո առանց վերանթափելու շարունակել իրենց թրիչքը դեպի Ադրբեջան։ Թերթագրում է, թե կատարված գործարքը, որը հակասում է Եվրամիության եւ տնտեսական համագործակցություն ու զարգացման կազմակերպության քաղաքականությանը, հաստատվել է 3 կառավարությունների կողմից, սակայն Elbit ընկերությունը հրաժարվել է որևէ մեկնաբանություն տալ, իսկ Իսրայելի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարել է, թե դա քաղաքական գործ է եւ չի մեկնաբանում ռազմական արտահանությունը։ Հոդվածագիրը նկատում է, որ իսրայելական օրենքները չեն արգելում զենքի վաճառքն Ադրբեջան, սակայն ասում է նա. Իսրայելը տնտեսական համագործակցության ու զարգացման կազմակերպության կողմից, ինչպես նաև միջազգային նորմերով պարտավորվում է իր ռազմական արտահանության հետ կապված կեղտոտ խաղեր չխաղալ։ Առավել եւս վերջնական սպառողին չապահովել կասկածելի հավաստագրերով։ Անդամակցելով տնտեսական համագործակցության ու զարգացման կազմակերպությանը, Իսրայելը պարտավորվել է պահպանել զենքի արևտրի կանոնները։ Մինչդեռ հեղինակի հավաստմամբ Իսրայելը կոռուպցիոն պրակտիկայի տեր երկրի համարում ունի, այդ թվում զենքի արևտրի ոլորտում, այն վաճառելով ամենավատթար վարչախմբերին։ Ուշագրավ է, որ չեխական զենքն ապօրինի կերպով Ադրբեջան տեղափոխելու իրողությունը բացահայտել են նաև չեխ լրագրողները, նշելով, որ չեխական հրթիռային կայանքները եւ հաուբիցները մաքսանենք ճանապարհով Ադրբեջան փոխադրելու համար օգտագործվել է Սլովակիայի մայրաքաղաք Բրատիսլավայի օտանավակայանը։ Մասնավորապես զի սլովակ սպեկտատոր թերթը հայտնում է, որ թեպետ չեխական չոխսլովակ գրուպ ընկերությունը հերքում է բոլոր մեղադրանքները, սակայն այդ մասին տեղեկատվության հրապարակումից հետո սլովակյան MSM Զինագործական ընկերության աշխատակիցը պատմել է, թե ինչպես են հին զենքերը Սլովակիայի Տրենչին քաղաքում գործող ընկերությունում վերապատրաստվել, իսկ այնուհետև Իսրայելի միջոցով տեղափոխվել Ադրբեջան։ Տեղեկությունը տարածվեց, երբ ադրբեջանական բանակը վերջերս գովազդներից մեկում բարձեցավ չեղական արտադրության զենքերով։ Մասնավորապես նրանք ի ցույց էին դրել հրետանային ինքնագնաց կայանք, 18 կիլոմետր հեռահարություն ունեցող դանատեսակի հաուբից, ինչպես նաև 20 կիլոմետր հեռահարություն ունեցող համազարգային կրակի վամպիր համակարգ։ Ամբողջ գործընթացը սկսում է դանատեսակի հին հաուբից բերելով, որն ընկերության կողմից մասերի է բաժանում։ Սլովակիայի 10-ը լրատվական գործակալության փոխանցում չեղական հերոստաընկերության լրագրողներին ասել է MSM ընկերության աշխատակիցը։ Մասերի բաժանման զենքի շասին ուղարկվում է Չեխիայի Շտերնբերգ քաղաքում գտնվող գործարան, որը նույնպես պատկանում է Յարոսլավ Ստրնադին։ Շասի վերապատրաստումը տևում է 2-ից 3 շաբաթ։ Այնուհետև այն ուղարկվում է հետ Սլովակիա։ Հաուբիցի մնացած մասերի վերապատրաստումից հետո այն կրկին հավաքվում է եւ անցնում բալիստիկ փորձարկում։ Աշխատակիցը հայտնել է նաև, որ սարքերը, այդ թվում նավիգացիոն, տեսախցիկի ու կապի համակարգերը, ուղարկվում են Իսրայելից։ Նա տեղեկացրել է, որ իրենք ստորագրել են պայմանագիր 2018 թվականին 18 հաուբից եւ 15 քրտերային կայանքներ մատակարարելու վերաբերյալ։ Նույն քանակությամբ դրանք մատակարարվելու են նաեւ 2019-ին։ Չեխ լրագրողներին չի բավարարել Չեխիայի պաշտպանության նախարարության հավաստիացումը, թե հետախուզական ծառայությունն ուսումնասիրում է Զենքի արտահանման մասին տվյալները։ Նրանք կապվել են MSM Holding-ի հետ, որը հաստատել է դանատեսակի հաուբիցների եւ RM70 հրթիռային կայանքի մատակարարումն Իսրայելին, Մարքեթինգային տնորենը, սակայն հրաժարվել է տրամադրել այլ տեղեկություններ, հաշվի առնելով դրանց գաղտնիությունը։ Այդուհանդերձ նա հերքել է զենքերի վերաբերյալ որևէ գործարքի արկայությունն Ադրբեջանի հետ։ Սակայն լրագրողները զենքի նման տեղափոխում արձանագրել են տեսախցիկների միջոցով։ 2017 թվականի դեկտեմբերի 27-ին Բրատիսլավայի օթանավակայանից հրթիռային կայանք ադրբեջանական ավիաընկերությանը պատկանող ինքնաթիռով տեղափոխվել է Իսրայել, Թելավիվ, որտեղ պետք է զենքը փոխանցվեր որպես հաջախորդ գրանցված Elbit ընկերությանը։ Թելավիվից ինքնաթիռն ուղևորվել է Ադրբեջանի մայրաքաղաք Բաքու։ Իսրայելում ինքնաթիռից ոչ մի բան չի իջեցվել Օթանաումյան կանգառը արել համոզվելու համար, որ փաստաթղթերը կարգին են։ Ինքնաթիռն Իսրայելի օթանավակային ուղիղ դրիչք է կատարել դեպի Ադրբեջան։ Չեղական հերոստանգերությանն ասել է MSM-ի աշխատակիցը։ Զի Slovak Spectator թերթը նշում է, որ գործող օրենքներով զենքի վաճառքով զբաղվող կազմակերպությունները կարող են դրանք վաճառել միայն այն երկրներին, որոնք ապահով են համարվում եւ այն գնորդներին, ովքեր ունեն համապատասխան հավաստագրեր։ Իսրայելը համապատասխանում է այդ չափորիչներին, մինչդեռ Ադրբեջանը ոչ։ Նշվում է նաև, որ Չեխսլովակ գրուպին պատկանող ընկերությունները փորձել են զենքն Ադրբեջանի մատակարարելու թույլտվություն ստանալ, սակայն զախողել են թե Չեխիայում եւ թե Սլովակիայում։ Ոչ MSM-ը եւ ոչ էլ Չեխսլովակ գրուպը չեն հաստատել, որ զենքը տեղափոխվել է Ադրբեջան։ Ի պատասխան Սլովակիայի էկոնոմիկայի նախարարության հարցադրմանը Ընկերությունը հայտնել է, որ իրեն գործարքի մեջ են իսրայելական ընկերության հետ։ Այդուհանդերձ նախարարության խոսնակը տեղեկացրել է, որ ինչպես էկոնոմիկայի, այնպես էլ արտաքին գործերի նախարարություններն ուսումնասիրում են իրադրությունը։ Ելնումն ասվածին նշեմ նաև, որ ինչպես լարագրողների հետ հանդիպմանը հայտարարել է Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարության մամլոխոսնակ Տիգրան Բալայանը, Ադրբեջանի ժենքի այդ ապօրինի մտակարարումների հարցը ներկայումս քննության առարկա է դարձած թե Չեխիայում եւ թե Սլովակիայում, ինչի մասին Հայաստանի դեսպանությունը հավաստիացրել են այդ երկրների իշխանությունները։ Սակայն արդյոք մեղավորներն արժանի պատիժ կստանան Եվրամիության համապատասխան կարգավորումների նման կոպտագույն խախտումների համար, ինչպես խոստանում են Պրահայի եւ Բրատիսլավայի իշխող շրջանակներում։ Ըստ իս հազիվ թե, քանզի այդ խոստումները հիշեցնում են ոչ այլ բան, քան հարսանիքից հետո դհոլ զարկելու մասին ժողովրդական իմաստությունը։